Euh, qui est euh, de 21 ans. Beste biktimentzat ez da inolako segurtapenik diakinez administrazio paperak atsemanak izan direla bertan, baina horrek ez ditu identifikazioak permititzen. Bost pertsonen paperak baziren, diakinez lau biktima direla. que la présence euh, de ces documents administratifs n'est pas de nature euh, à permettre avec certitude euh, d'affirmer et d'identifier les personnes qui sont décédées. irregularki Et que trois d'entre elles auraient fait l'objet d'une procédure au titre de l'irrégularité de leur séjour sur le territoire espagnol.